Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունիսի 8-ն է, տարվա 159-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 68 թվականին Հռոմի սենատը Գալբային հրճակում է Հռոմի կայսր։ 1191 թվականին Անգլիայի թագավոր Ռիչարդ առաջին առուցասիրտը հասնում է Պաղեստին։ 1815 թվականին Լեհաստանը միացվում է ռուսական կայսրությանը։ 1912 թվականին Լոս Անջելեսում հիմնվում է Universal կինոստուդիա։ Ներկայումս գործող կինոստուդիաներից ամենահինն է 1915-ից 25 թվականներին եղել է Միացյալ Նահանգների ամենախոշոր կինոընկերությունը, թողարկելով 400-ից ավելի համր ֆիլմ։ Ապրանքանիշի վրա պատկերված է երկրագունդը, որի շուրջը օղակաձև պտտվում է Universal դիեզերական տարերը։ Գլխավոր գրասենյակը գտնվում է Կալիֆոռնիայում, Լոս Անջելեսում։ Ընկերության անունով մեծ զբոսայգիներ կան Հոլիվուդում, Օռլանդոյում, Սինգապուրում եւ Օսակայում։ Այսօրը պատմության մեջ 1949 թվականի այսօրը Լոնդոնում 25000 օրինակով լույս է տեսնում Ջորջ Օրուելի 1984 վեպը հակաուտոպիական վեպում պատկերված է արևմտյան քաղաքակրթությունը մեր թվակության 1984 թվականին, երբ անհատը կործանվում է ամբողջատիրական համակարգի դեմ ընդվզել փորձելիս։ 1984-ը զգուշացում է նացիստական Գերմանիայի Ստալինի ղեկավարության տակ գտնվող խորթային միության եւ նման բռնատիրական ռեժիմների դեմ։ Օրուելի հանրահայտ գիրքը նախկին խորթային միության տարածքում առաջին անգամ լույս տեսավ միայն 1988 թվականին։ Այս հանգամանքը միանգամայն բնական է, քանզի վեպի քննադատական շեշտադրումներն ու ընդհանրացումները ամբողջատիրական գաղափարախոսության ու համակարգի դեմ չէին կարող աննկատ մնալ մի երկրում, որն ամբողջապես թաղված էր այդ ճահճի մեջ։ Մյուս կողմից վեպը շարունակում էր անասնաֆերմա վիպակի մոտիվները, որտեղ ակնարկները 1917 թվականի հոկտեմբերյան հեղաշրջման եւ դրա հետագա զարգացումների ու ընդհանրապես աշխարհակահաղական տիրապետող միտումների քաղաքական դեմքերի վերաբերյալ կոնկրետացված էին։ Այսօրը ծնվել են 1810 թվականին գերմանացի կոմպոզիտոր Ռոբերտ Շումանը, 1837 թվականին ռուս նկարիչ Իվան Կրամսկոյը, 1867 թվականին ամերիկացի ճարտարապետ Ֆրանկ Լլոյդ Ռայթը, Ամերիկացի ճարտարապետ Նոր Արարը մեծ ազդեցություն է գործել 20-րդ դարի առաջին կեսի արևմտյան ճարտարապետության զարգացման վրա։ Օրգանական ճարտարապետություն ուղղության ականավոր ստեղծողներից մեկն էր եւ բաց պլանի ջատակովը։ Արիզոնայի համասարանի մասնաշենքը Բեթ Շոլոմ սինագոգը, Guggenheim թանգարանի շենքը, տունը Ջրվեժի վրա, Price Tower-ը, Imperial հյուրանոցը Ճապոնիայում, Ennis House-ը Լոս Անջելեսում, վարչական շենքը Կալիֆոռնիայում, West Cook-ի տունը Springfield-ում, Wright-ի գործերից են։ Այսօրը ծնվել են 1920 թվականին ռուս օթաչու Իվան Կոժեդուբը, 1926 թվականին պատմաբան Ազատ Համբարյանը, 1933 թվականին ամերիկացի դերասանուհի եւ գրող Ջոն Ռիվերսը, 1937 թվականին ամերիկացի աստղագնաց Բրյուս Մակենդալսը, 1941 թվականին քանդակագործ Արա Շիրազը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական նկարիչը։ 20-րդ դարի հայտնի բանաստեղծ Հովանես Շիրազի եւ բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանի որդին է։ 1960-ական թվականներին հայ կերպարվեստում գեղարվեստական ձևերի թարմացման պլաստիկայի, ազգային ավանդույթների յուրացման միտումներն արտահայտվել են Շիրազի գործերում։ Երևանի Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու դիմացի աճ անկյունում տեղադրված Անդրանիկ Օզանյան հուշարձանի հեղինակն է։ Այն հարցին, թե ինչու է նա Անդրանիկին երկու ձիերի վրա քանդակել, պատասխանել է, որ երկու ձիերը խորթանշում են արևմտյան եւ արևելյան Հայաստանները, դարերով բաժանված երկիր մեր միանալու падգամը եւ ազգային ազատագրական պայքար, Անդրանիկը երթում է ուտում հայացքը Մասիսին ուղալով այսօրը ծնվել են 1946 թվականին գրող Ռաֆայել Նահապետյանը, 1951 թվականին բրիտանացի երգչուհի Բոնի Թեյլերը, 1977 թվականին իտալացի կոմպոզիտոր Թոմազո Ալբինոնին, 1977 թվականին ամերիկացի ռեփ եւ հիփ-հոփ երգիչ Kanye West-ը, 1988 թվականին քանդակագործ Դավիթ Սարգսյանը։ Արցախյան պատերազմի մասնակիցներից հունիսի 8-ին են ծնվել 1948 թվականին Մելսիկ Աբ รา համյանը, 1958 թվականին Աշոտ Չիլինգարյանը այսօրը տոնում են։ Համաշխարհային տոնացույցում այսօր օվկիանոսների միջազգային օրն է։ Այսօր հունիսի 8-ն է, տարվա վարդին մնաց 206 օր։